gioiga cun laboro en la retradio. Por mi estas necredeble longa tempo, dum cium mi cun laboras en la retradio, jam la quina IARO quiete fluas. Alnia Ceha Esperanto Asocio, en la jaro du mildexes, venis unu gasto, Anton Obendorfer. Post malfermo de nia Ni partoprenis prenis lau preparita programo. Mi hazarde vizitis labor grupon pri voceregistrado. Nun min interesis la mieno de Anton, kiu jam spertis kvinjaran kun laboron kun personoj el aliaj landoj. Li prelegis pri la voceregistrado, kiun programon oni povas uzi, kio helpas transigi vočon, kiel oni prilaboras registritan artikolon en plurai programoj. Ni čijuj provis legi kelkajn frazojn. Multaj estis surprizitaj pri sia registrita vočo. Kelkaj miris, ke ilia parolado ne estas komprenebla. Dum unu duon iaro mi daure occupigis pri cifere cigado de archivajoi, cae ne plu pensis pri la retradio. En printempo mi provis sendi mian unuan articolon preparitan cun collego. Ni successis. Anton acceptis mian vocion, sed mia collego faris pli gravan laboron cae ne plu havis tempon por mi. Mi longe hesitis. Fin fine mi decidis prilabori sola novan articolon. Anton afable cun helpis, cae ecde tiu periodo ni regule cun laboras. De tempo al tempo mi ricevas echon de auscultantoi el aliei landoi, ili laudas labonan ideon de Anton, crei la retradion, cae helpi al esperantistoi ausculti preparitan paroladon. Kelkaj ec usadas la articoloin por instruado. Ciare nia labor gruppo povus rencontici sur boato en Danubo, festi la solenan tagon de creado de la shatata radio. Post unu jara quaranteno, ancora une eblas rencontigi. Negravas, gravas, nia laboro dauras, quin minutai auscultadoi plibeligas la tagon de esperantistoi, cae ni ciui, laborantoi de Anton, felicegas, ciam ni vidas vian reagon. Mi dankas al Anton, quiu pacienza occupigas pre contribuoi, cae al auscultantoi, quiui ne hesitas en shalti la retradion por attente ausculti. Al Anton mi dankas ancau pro lia homezzo, ciam li post mia grava malsano subtenis min per persona visito, quiu estis por mitre ege valora. Dankon Anton protio, ke vice estas. Successon al via plua agado. Mi fieras esti via cun laborantino.